mwiriwe bakunzi b'ibiganiro byacu kaze mu kiganiro cy'uno munsi gira icyo ushikirije mugira icyo mushikirije ku makuru yavuzwe kuri radiyo y'isanganiro muri ino tugiye gusozera murabimenyereye n'amanimero ya telefone muduhamagara ko murayamenyereye kuri mikoro mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri kaze muri kino kiganiro rero cuno munsi amakuru cyane cyane yagiye aravugwa hano kuri radiyo isanganiro n'amakuru ajyanye n'ubukene bw'igitoro iyi ngaruka ah, ziturutse kuri ubwo bukene bw'igitoro haba mu kwiyunguruza canke mu gutwara n'ibintu bigugwa hirya no hino hano turavuga ibijyanye n'ingene abantu bagira ibibazo mu kwiyunguruza nk'uno munsi twavuze ngena mu mpanuka bw'igisagara cya bujumbura abantu bava muri zone ya kanyosha bagana mu gisagara hagati usanga aho bahora bariha itike y'amajana atandatu na mirongo itanu muri bisi ubu babasaba kuriha nk'igihumbi y'amatagisi asanzwe asangirwa eh, bavuga ngo nayo ku mucango gasanga eh, umuntu umwe ariha hagati y'ibihumbi bitatu canke ibihumbi bitanu haravugwa hirya no hino kandi ibiciro by'ibintu bigenda biraduga kubera ubwo bukene bw'igitoro twaravuze mu minsi iheze kandi mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura nka usanga ibikoresho byo kubaka byaraduze igiciro cyane kubera ko eh, gutwara ibyo bikoresho kubishikanaho abantu baba bafise ayo mashantiye nabyo bitwara amafaranga menshi kubera ubwo bukene bw'igitoro canke naho ugasanga n'iyo miduga nayo bari bararonka ngo ibafashe gutwara ibyankenerwa ku mashantiye yabo ego ahakuru ni ibyo ariko kandi uno munsi umushikiranganji w'ubudandaji yamenyesheje yuko vuba icyo kibazo kijyanye n'ubukene bw'igitoro kigiye gutorerwa umuti yamenyesheje yuko leta iriko irategekanya kuza n'igitoro kizomara ikiringo cy’amezi atatu kitarahera e, bikuru bikuru ni nk'ibyo e, n'ubukene bw'umuyaga nkuba kandi buravugwa mu ntara e, nk'ubu mu kayanza baravuga yuko abakora ubuzi busaba umuyaga nkuba bavuga ko bakora bahomba kuko hariya mu kayanza ngo amatara arashaka gucika kuva isaha zibiri z'igitondo Eh, bakaza kugaruka nko mu masaha ya cumi na zibiri z'umugoroba hariya mu ntara ya ngozi naho ibikoresho byo kuvoma amazi nibyo byaduze igiciro kubera ubukene bw'amazi buharangwa ugasanga ngo nk'igiciro cyaraduze eh, kugwiza kabiri ni ukuvuga ko eh, ikibido c'amaritiro mirongo ibiri ngo kigeze ku bihumbi icenda canke cumi kandi cahora nko ku bihumbi bitanu nivyo rero ahanini ubwo bukene bw'amazi bwatumye abantu bagura cyane ibikoresho byo kuvoma nuko rero banywanyi ba kino kiganiro kaze eh, umurongo uruguruye nimero nazi bibukije ikiganiro nigire icucikirije muri afurika y'epfo yego twe makuru tuyakurikirana cyane ku isanganiro yego mm. me nashaka ndabashimire kuba munyakiriye yego murakoze namwe kubona muhamagaye kugira mugire icyo mushikirije ku makuru yaciye hano muri ino ndwi iki kibazo cy'igitoro ndakumva yego ugiye kuraba nayumvise na kare mu makuru mwashikirije saa sita hmm. umuyobozi umushikiranganji bubijejwe yagishashikirije ariko hmm. mu by'ukuri tugiye kuraba ikibazo cy'igitoro mm. barakwiye kuraba ingene bagikosora kuko nta gitoro nta buzima mm. ingena asubira muhira mm. bujumbura kuko tuvuka mu ntara atari ngaho bujumbura ariko byaramugoye gusubira inyuma mm. umwana yarafashe urugendo kuva muri pase n'amaguru gushika mu ruziba agenda n'amaguru egote hasi ibura ry'igitoro yego iyo twosaba ababijejwe n'ukuri mm. ibi bintu barabe babivemwo kuko hari ukuntu bavuga ngo ejo kiraboneka hirya y'ejo narumvise ryari ku makuru muvuga ati turakenera eh, imiliyoni mirongo itatu n'imwe iritiro ku kwezi uburundi bukoresha none ko babizi uko oh, ababijejwe babiharura gute kugira ngo igitoro kibure yego tehanse nico gituma navuze nti ikena ry'igitoro ni ikibazo leta ivuga kugiye gutorera umuti eh, turavye ivy'umushikiranganji menyesha makuru muregere neza sindiko ndabumva eh, nako ndavuga nako ndavuga nti reka twizere ko bigiye gutora umuti kuko umushikira umushikiranganji w'ubudandaji uno munsi yamenyesheje yuko leta e, itegekanya kuzana igitoro kizomara n'imiburiburi amezi atatu kidasubiye gukama ya nyakubahwa mumenyeshwa amakuru mm. n'abandi bubahwa mm. ikibazo camiramwo nyene e, batubwira ati ejo bizoshoboka bizo ahubwo kimwe gusa abahinga n'ababishoboye mm. nibaha kuko burya n’ukuri ukuri e, ndakunda kubibona ko mumaze kugendagenda hirya no hino Mm-hmm. makupagasa mm-hmm. igitoro mu gihugu ni nk'amaraso mu buzima bw'umuntu ni amazi ibyo bintu biri mu buzima bw'umuntu bibuze umenyesha amakuru mm. uyu muntu ubuzima burahagarara tugasanga yapfuye mm. rero ubuzima bw'igitoro geranye mbona n'amavidewo ryari mm-hmm. yambabaje ababyeyi burira bya bibeni binini binini bitwara itoni icumi mm. birababaje Hmm. rero kandi birabaye kuko jewe nakubwiye nti n'abana banje kuva muri pafe gushika muba bahagiye n'amaguru hmm. rero ababijejwe n'ukuri iki kintu rero nabona gishize amakuru ajyanye n'ibitoro mhm. nagire nsabe nyakubahwa nk'umukuru w'igihugu nimba nyumba hamwe n'umushyikirangajwi w'umutekano mhm. ibi bintu by'uko ari igitoro kibonetse abapolisi niyo bari kubacungera ukuntu gitangwa mhm. ko bobihagarika kubera ati gute nyakubahwa umumenyesha amakuru aba bantu bitwa ngo n'abapolisi mm. baza gucungera ibyo mm. nibo bateza akajaga ibiturire bye nariboneye mpagaze kuri sitasiyo nyine neza na neza mm. umupolisi niburiburi yoba yarajyanye nk'amafaranga ashika igiture nk'amahera ashika imiliyoni nka zibiri imiliyoni zibiri yoba yazitoje gute ehe eh. imodoka imwe igitebe bamuha amajana abiri na mirongo itanu niyibonera ni amaso yawe udasi wayaharuye gute no no no ehe barafise ukuntu batanga amasinye abo bene gutanga igiture na bene kucakira wewe umwereke aba yakubonye imodoka yawe aca yihinzira ubwo nyene igaca yinjira igacinywa none odasi igitoro kirashoboye guhera uri ku murongo atakironsa kigaherera mu izomvo umushefu ujya bajya bumva bahagarara we ah. naho uhagarara hari inyuma ukamwereka isinye mm. imodoka yawe baca bayihinzira ica yinjira kubera ndazi yuko igipolisi cy'u Burundi kimaze kuvuga yuko ibyo bintu bidashoboka bidakogwa yo nyakuba mumenyesha amakuru mm. wowe utoshake utembere ugende ku isitasiyo kiriho igitabo mm, kandi ubigira nimba urabona uzi sinye mm-hmm. amajana abiri washoboye kuduza intoki zibiri ugaca ko se nk'ahantu ucufungwa inguma ubwo nyine uyamwe umwereke iyo sinye nimba uzanye iyo kane yawe cyangwa uzanye iki mm. ubwo nyine izoba ihejeje kuri none ikindi nacyo ko ubunye atabyo kujya gutondeka imodoka n'igitoro kitariko kiratangwa abo baheza bagaca imbere abandi gute none hajya nyine kiba kiriko kiratangwa niho babigirira reka tuzobitohoze tubirabe odasi aca ndaguhaye umwanya uzogende ku isitasiyo gusa uwe ubirabe gusa wewe nikakanga ayo mahera niwanywa igitoro ngo ku mm. murongo uzobumbarira mm. urakoze reka tuzobikorera ko hama tubibaze ababijejwe murakoze cyane na mugoroba mwiza yego mhm. ariko tuhakongatariye cyane beko numva nk'ubu umushikiranganji yemeje ko leta igiye kuzana igitoro gikwiriye eh, ntitworindira tukaraba ko bizokunda eh, reka turindire imvugo hamwe yojana n'ingiro eh, turindire inyishu nziza neza cyane ariko kandi none turiko turumva naha nabaye gushakisha kuko nzi ikiganiro bukirimwo mm, ntimuriko muratwumva eh, hanyuma je byo buna ni nagerageje uburyo bwose ndarondera agatike ndagera he bujumbura hmm. eh, mu ntumbero y'uko tukirindiriye ko igitoro kikumbure kiboneka mu hmm. buryo bwo kwiyunguruza bukoroha rero narabonye hamwe byoshoboka hari ingingo zimwe zimwe zagiye zifatwa kumbure zosubirwamo kugira ngo abanyagihugu tworoherwe vuga ufatiye ku byo twabashikirije yego niribura nyine ry'igitoro hmm.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 turafise uwundi munywanyi ku murongo umunota umwe halo yesi ni teranse ugarutse mm. eh, ni teranse agarutse mm-hmm. ya nashaka ikibazo cy'ikoro burya leta leta n'umubyeyi wa twese mm-hmm. kandi umubyeyi nawe byose abikurikiranye nabyo birashobora no kumugora kuko ntazoguma aragira akurikirana impene nyine zaragiwe n'ibindi umwe hmm. gusa twosaba ko leta twereka kurusha nayo hmm. ahubwo hahabwa ababishoboye inzizi igitorore bakontorore hmm. none mushaka ariko leta yarashizeho ishyirahamwe rizokurikirana ibijyanye eh, n'urudandazwa rw'igitora amakuru hmm. leta ni ukuyigora mu majyambo make si ukuyigora yarinze ifata igashiraho urwego ruzobikurikirana nibaza eh, yuko aricyo yabonye ari cyiza ntiza gatoya akanya eh. n'abo yabihaye niko birabagora nicyo gituma ingingo zigenda zirafatwa kuko leta n'umubyeyi afise byinshi akora nyine icubahiro turakurikirana inama ziwe tukanaziraba biragaragara ko aruha kandi atari kuruha kuko uburundi bwaribarutse bwarabyaye abashikiranganje abadeje n'abandi banabishoboye amashyirahamwe amashirahamwe nayo kuruhurira leta rero nyene icubahiro ababwirwa ati igitoro cashitse ntacagaruka kandi ashuha umutwe abona imirongo ibujumbura kandi igihugu cyaribarutse incabwenge nyinshi wavuze ko ukurikirana amakuru numvise ko mwavuze ko bariko barabisikanya na rigidezo none ikibazo si ukubisikanya kuko mwege murazi kwandika no gusoma ibiharuro murabizi kubera iki batoye nziza bakamenya keresidezo twebwe twazanye amaritiri miliyoni izi aba bashasha bazanye izi bareke kuremeza ibikorwa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu ibintu yipfuriza uburundi n'abarundi ugasanga biriko bidindizwa n'amashyirahamwe cyane abantu yizeye terance urakoze urakoze ikibazo leta igifise mu minwe reka rero turindire inyishu dufatiye ku byo batubwiye batwemereye urabazwa na nyine icyubahiro kubona ya maruha buri munsi avuga asemerera ariko iyo bagikubakiriye none kugira abantu birirwe bagenda n'amaguru ibitoro bihari n'ibitoro bitabura ariko baragiye barashikiriza ingorane zitandukanye zashitse kugira igitoro tukibure ntikiboneke ku bwinshi nk'uko twahora aho rero ubu kirapfuye oya ntigipfa copfa gute gifise abagitwara urumva mu gupfa kigenda buhoro buhoro buhoro buhoro igitoro kibuze mm. n'umukene ari hasi n'umwana yambura afatwa n'inzara oya noneho nikizopfa kubera abagitwara nabo barabona kandi murabona yuko banashikirije yuko eh, igitoro kigiye kuza kiramara nk'amezi atatu kidakamye reka turindire badasubiza bakomeye isonga bikoreye nagomba mvuge ko cerekeye ntanguye ku ntererano uri hano numvise ariko araterera mhm. ngo nibareke kugora se barundi mm. ni ukuvuga se barundi ntabwo bariko baramugora kuko umwana burya ashonje ataheza kuvuga ati ndashonje mm. icyo ni icya mbere icya kabiri eh, ni ukuvuga rero hari ikindi kintu numvise ngo bariko abanyagihugu bariko barafata igitoro bagitwara mu rwanda ibyo wabikuye he mu makuru y'iwacu oh, ni kuvuga ibyo na kuko ku mbuga ngurukanabumenyi jean claude iki kiganiro mugira icyo mushikirije ku makuru twabahaye twebwe nyine amakuru yavugiye ahandi aje avugirwa ahandi reka mbandanye mm. eh, ni ukuvuga mhm. perezida amaze kuvuga yuko ikibazo gishyize mu minwe abasigaye yuko twebwe tumuhanga amaso mhm. ndakumva eh, rero tumaze kuba tumuhanze amaso byo kumuvuga ngo turi ko turamugora ibyo ntabwo ari byo na gato mm. hariho amashyirahamwe yashyizwe mu kurangura igitoro ndetse na saha rero atari ko arerekana umwimbu atari ko arerekana ibyo ariko arakora ni ukuvuga bitegeza kuba bitegeza kugenda uko nyine mm. eh, hama rero icyo bokora mm-hmm. ni uko bokurikirana bakicara hamwe bakaraba ingorane aho ziri ko zirapfa hanyuma hari ikindi kintu numvise cy'uko ndakumva eh, hari icyo numvise abantu bava imakamba basabye ko boza gutora igitoro ikagunga babyumvise eh, mhm. rero icyo kintu cyavutse mu makuru mhm. rero icyo mbona ni uko bogira ntibokugurura imitima bakareka abantu babishoboye bakaza kugitora kuko ntituzoguma tubura igitoro tubura uburyo twiyunguruza tubura uburyo twunguruza ibyo tuba turiko turarangura cyangwa ibyo turiko turakora hanyuma ngo bagume batuzibira kureka kuja gutora aho tubona bishoboka ko tuja kugitora mm. umva nizo n'ingorane abarundi dushobora kuvuga ati turafise kabisa kuko umuntu umaze kubona utishoboye utegereza kurondera ubufasha jean claude wi yego urakoze kubyumvira uterere sawa sawa umugoroba mwiza mm. halo Hey, none wowe nyene uko witwa amazina menshi uba ushaka dufatiriye mukizwa muri misi niko niko nitwa ah muri no misi niko witwa yego mu misi heze wari konda konda nyororo none turahindura amazina kubera iyo ntahatireye ifu n'umwami n'umukeka oh amen Eh, twacumvise avuga ati burya igitoro abamagenda bobo ntibigera babura ariko twibutse yuko hari ahantu hatandukanye bagiye baratubwira ingingo zafashwe kubera abantu bafatanywe igitoro cy'amagendo ikiganiro gisigaje iminota halo ageze mwiriwe yambu mbonde odasi yari gatoya eee eh, odasi yego yenda mhm. kubwira nyakubahwa mumenyesha amakuru ntubona n'ibi bintu hagomba havangira igitoro cya magendo ngo ibiki n'ibiki mm. jewe henshi na henshi urumva ndagendagenda nsanzwe mbanga mu gisagara cya bujumba ndanahakorera cyane mhm. iyo wewe wewe wewe nimba atabyo urabona twebwe abanyagihugu turabibona none gahodasi wemeze ku iradiyo ibintu ndakubajije ibyemezo ufise mu wivu naho wogomba amabidi igihumbi mm. nyakubaha umunyamakuru biyandangira aho tuyakura woyabura wewe gusa e, upfa kuba uzi yarondera ariko dasi harimo gushikuza rimwe rimwe mu nkuru muza muravuga none wumva iki camagendo ntiwemera ko kibaho none na icyo camagendo izo biduvuga ko rizoboneka canke aho wabonye imodoka bariko barayividura ni hehe none je nibo mpamvu n'abakidandaza agira amahoro ikiganiro gira cyo kuri munsi ni hano tugisozerere kanshimire abanywanyi batandukanye bashoboye kwakura baragira n'icyo bashikirije ku makuru atandukanye twashikirije kuri radiyo isanganiro muri ino isa isaha zibura iminota ibiri mu kanya muca mukurikira amakuru ya nyuma mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa na bagenzi bacu bo mu gisata cy'uruganda ni hano rero duciye tubasezerera francine ndeho ku bwayo mwari kumwe kuri mikoro reka nshimire albert ndewayo yafashije mu buhinga bw'ibyuma mwese ubwira ijoro ryiza